Jendeaz, trufatzea da ale hori iten dutena, eh? Uztot berek baztertuten laborari handanat, behila ontza oitaik, funtsezko agazuina da alaike, tipina baztertek izan diela behize. Eh? Funtsezko agazuina da, edeza beti nahi diela denak inala handiak primatu, sekulan ez gehien bat plafonak ezagi, manan beti gutien bat. Hortan da problema. Iruitzen zago, sos launtza eskasa bano gehiago dela, Zoz, geizki repartitze hori, geizki banatze hori, eta hoktan da makurik ondiena. Eta ez du onartzen ahal bere egtia bizik eta bai, behitunetaz arduratzen dila, jakinez, uh, kasik egtiak berek bazartzen duztela alo. Haba, ba, ba zen eta gu haige beti presioneiten iten uh, berriz gile atin dezan, eh, gutien hoktan, eta... Baina nara, fogatute bere ez urien dila, dila urtie bere egten zuten, ba, gu gutiena galdeina gini izazpi, egon goizuntan entzondu, ba, gutiena hamar galdeiten zutela berek, bon, nara, geokoz, zeberda sinetxi guk badakiguna da, ministeritza mailan bilkura bat izan zen, eta berek, FNZak, nazional mailako galdentzila, oita amarekoa. Gutiena, oita amarekoa zartzia. Eta hori izan, berek, etzela sekulan pastuko, banan, ere usitu dute gutien baten zartzia.